Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam acara yang mubarakah ini insyaallah taala yakni daurah al-Imam Syafi'i yang ke-10 di Masjid Zadul Ma'ad ma'had al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kita telah mendapatkan limpahan faidah dari apa yang telah kita dengarkan dari masyayikh kita jazahumullahu khairan dan juga fawaid dari para asatidana al-kiram para ustaz-ustaz kita semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang setimpal dan senantiasa menjaga mereka semua dan kita semua dalam segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan materi yang terkait dengan almaratus solehah, bahawa wanita yang solehah adalah merupakan perhiasan dunia maka sebelum saya menyampaikan sedikit faedah terkait dengan materi tersebut barakallahu fikum maka saya ingin kembali mengulangi satu hadis yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh masyayikh kita di antaranya Syekh Dr. Abu Usamah Rabi' hafizahullah taala yaitu hadis dari Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu ketika beliau memasuki masjid di Damaskus di Syam maka beliau mendapati seorang pemuda yang dikelilingi oleh manusia yang ketika mereka berselisih dalam sesuatu maka mereka selalu kembali dan bertanya kepada pemuda tersebut maka Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala bertanya tentang pemuda tersebut siapakah dia maka dijawab bahawa dia adalah Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu maka kemudian Keesokan harinya Beliau Abu Idris Rahimahullahu ta'ala Berupaya untuk datang Sepagi mungkin di masjid tersebut Maka ternyata Beliau telah mendapatkan Sahabat Mu'ad Mendahuluinya Dalam keadaan Beliau sedang sholat Di sini faidah Barakallahu fikum bahwa ahlul ilm para ulama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dengan keilmuan mereka juga mereka adalah ahli ibadah yang sangat bersemangat di dalam menegakkan amalan soleh sekecil apapun mereka tidak meremehkannya barakallahu fikum dan ini juga adalah merupakan wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talq au kama qala alaihi salatu wassalam jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf yang baik walaupun engkau harus hanya melontarkan senyum kepada saudaramu dalam riwayat yang lain walaupun engkau harus hanya bersedekah dengan sepotong biji kurma barakallahu fikum walau bisyikti tamratin maka semua ini menunjukkan bahwa ahlul ilm orang-orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu yang mulia ini mereka tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apalagi terkait dengan sunnah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita meremehkan ya barakallahu fikum dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan, dalam seluruh hal. Kita berupaya untuk mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena barakah itu ada pada menegakkan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Maka di sini barakallahu fikum sahabat al-Imam At-Tabi'iyun Jalil rahimahullah Abu Idris Al-Khawlani menemui sahabat Muad bin Jabal ternyata mendahului beliau ke masjid dan sedang menegakkan ibadah salat ini salat sunnah lalu kemudian beliau mengatakan fantadhartuhu hatta qada salatahu maka aku menunggu beliau sampai beliau menyelesaikan salatnya Thumma jituhu kemudian aku mendatangi beliau dari hadapannya. Fasallamtu alaihi lalu aku mengucapkan salam. Thumma qultu wallah inni la uhibbuka lillah. Kemudian aku mengatakan kata Abu Idris rahimahullah demi Allah aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Fakala Allah maka sahabat Muad mengatakan benar demi Allah yakni engkau mencintaiku karena Allah. Fakultu Allah sampai tiga kali beliau mengulanginya qala fa akhadha bi habwati ridai fajabadani ilaih lalu kemudian sahabat muad menarikku dengan selendangku yakni beliau menarik selendang Abu Muslim Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala Naam dan mendekatkan ke diri beliau. Wa qala abshir. Maka sahabat Muad mengatakan bergembiralah engkau fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman yakni beliau menukilkan firman Allah taala yakni hadis ini adalah hadisul qudsi Allah subhanahu wa taala berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadilina fiha Naam Allah berfirman telah wajib kecintaanku lil mutahabbina fiha yang pertama kepada orang yang saling mencintai karena Allah wal mutajalisina fiha yang kedua orang yang saling bermajlis karena Allah seperti apa yang kita sedang lakukan ini barakallahu fikum Naam la syakka wa la raib hadhihi al jalsah wal mujalasah insyaallah taala jalsah lillah wa fillah majlis karena Allah mengharapkan semata-mata keridaan Allah subhanahu wa taala mengharapkan pahala Allah mengharapkan surga dari Allah jalla wa ala naam dengan segala pengorbanan yang kita lakukan maka wajib kecintaan Allah bagi orang yang saling mencintai karena Allah dan yang saling bermajlis karena Allah wal mutazawirina fiyya dan yang ketiga yang saling berziarah karena aku kata Allah naam dan kita juga sedang menegakkan hal ini barakallahu fikum kita saling berziarah dari berbagai tempat yang jauh di wilayah Indonesia yang kita cintai ini kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini kita bertemu karena Allah kita saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wal mutabadilina fiya dan yang saling berbagi karenaku. Maka masya Allah majelis kita tentunya juga tidak lepas kita semua saling berbagi. Kita telah menimba ilmu fawaid yang sangat melimpah dari para ulama kita. Mereka membagikan ilmunya kepada kita semua. Ini keutamaan yang besar dan sesama kita para asatidah telah membagikan ilmu mereka kepada kita semua barakallahu fikum dan siapa saja yang termasuk dalam al-mutabadilina fiyah yang saling berbagi karena Allah subhanahu wa ta'ala nah bahkan termasuk para al-qa'imina bi hadihid daurah yang menegakkan daurah ini dari para ikhwan yang bergotong royong saling musyarakah saling berbagi di dalam mewujudkan daurah ini saling berkorban semua masuk dalam keutamaan hadis ini insyaallah taala yaitu mendapatkan kewajiban Allah taala mewajib, mewajibkan pada dirinya al mahabbah yaitu kecintaan barakallahu fikum maka semoga kita semua masuk di dalam hadis yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ikhwani fi din azan ya Allah wa iyakum wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini dari materi apa yang telah saya singgung pada mukaddimah di majelis yang mulia ini yaitu materi terkait dengan al-mar'atu salihah hiya matau dunia, bahwa wanita salihah adalah merupakan perhiasan dunia dan ini berdasarkan sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam dunya mata' wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita salihah yang menunjukkan kepada kita semua barakallahu fikum keutamaan wanita as salehah di dalam Islam bahwa kenikmatan kebahagiaan perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita as-salehah. oleh karena itu barakallahu fikum di dalam adillah kathirah jiddan sangat banyak di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memberikan janji-janji yang tinggi, janji yang besar, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya terkait dengan wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga di yaumul kiamah. Bagi orang-orang yang menegakkan amalan saleh setelah dia berilmu, lalu kemudian dia berdakwah, saling menasehati, bersabar. Barakallahu fikum, maka dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yaitu bidadari-bidadari surga, di umul kiamah kelak bahkan sebelum di surga dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala istri soleha di dunia ini dan ketika dia mendapatkan istri soleha maka dia adalah orang yang paling berbahagia dalam kehidupan dunia ini barakallahu fikum berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya ingin menukilkan beberapa hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para aimmatul hadis di dalam kitab-kitab mereka terkait dengan keutamaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penduduk surga yang telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari ummahatul mukminin di antaranya adalah <clears throat> Khadijah radhiyallahu taala anha Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha kita bacakan beberapa riwayat kemudian kita mengambil faidah dari riwayat-riwayat tersebut terkait dengan keutamaan beliau radhiyallahu taala anha di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana athna' قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي نعم قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي, بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Khadijah binti Khuwailid, beliau memujinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau berkata, "Suatu hari aku sangat cemburu." Lalu aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau menyebutkan Khadijah." Naam, yang beliau adalah wanita yang sudah tua yang qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha yang sungguh Allah taala telah menggantikanmu yang lebih baik darinya yakni diri beliau sendiri qala ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha maka Rasulullah SAW menyatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepadaku dari seorang wanita yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu taala anha yang qad amanat bi id kafara bi annas di mana beliau telah beriman terlebih dahulu kepada Aku di dalam keadaan manusia kufur dan beliau saddaqatni id kadzdzabani annas beliau yang pertama membenarkanku di tengah-tengah manusia mendustakanku dan beliau telah mencurahkan hartanya di tengah-tengah manusia mengharamkan hartanya kepadaku dan Allah taala memberi rezeki kepadaku anak-anaknya di mana Allah taala tidak memberikanku dari yang lainnya yakni dari istri-istri beliau yang lain barakallahu fikum hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah wanita salehah wanita yang mulia yang dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Islam ini sebelum seluruh manusia yang lainnya beriman, baik dari kaum lelaki ataupun kaum wanita. Sebagaimana yang disebutkan para aimmatul hadis. Naam, seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Abu Ishaq rahimahullah dan yang lainnya bahwa tidaklah manusia beriman yang pertama kali terhadap Islam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melainkan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji beliau Naam dan sebab itu menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dengannya dengan pujian-pujian tersebut. Di sini juga faidah barakallahu fikum bahwa pada asalnya wanita itu memiliki sifat kecemburuan yang tinggi. Naam. Memiliki sifat kecemburuan yang tinggi. Namun di sini Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga merupakan ummahatul mukminin yang tidak lagi tersamarkan bagi kita keutamaan beliau kecemburuan beliau tidaklah menyebabkan kemudian berlarut yang menyampaikan atau mengantarkan kepada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum wanita ketika muncul kecemburuan berlarut-larut dalam kecemburuan tersebut menjadikan dia sampai kepada menyelisihi hukum-hukum Allah menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan terkadang ketika dinasehati semakin parah maka hendaklah kita mengambil pelajaran di sini bahwa memang pada asal tobiah karakter wanita memiliki kecemburuan tetapi jangan sampai kecemburuannya mengantarkan untuk kemudian melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu salamata wal afiyah maka barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Naam. Padahal Khadijah radhiyallahu taala anha beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Jadi ketika itu Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sudah Khadijah sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia. Naam. Ketika beliau alaih salatu wassalam menyebutkan pujian-pujian, beliau pun cemburu padahal Khadijah radhiyallahu taala anha telah meninggal dunia. Di sini juga menunjukkan bahawa kaum wanita para istri itu senang untuk dia dicintai oleh suaminya. Untuk dia dipuji oleh suaminya. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan karakter wanita. Nah, maka jangan sampai kecemburuan mengantarkan kepada penyelisian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, di sini Khadijah radhiyallahu taala anha juga menunjukkan keutamaan beliau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau banyak membantu berkorban dengan hartanya dalam membantu suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan barakallahu fikum disebutkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasatni bimaliha id harramaniyan nas di mana beliau mencurahkan hartanya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Maka jangan para istri itu pelit ya atau uh, ketat untuk mengeluarkan atau sempit ya untuk mengeluarkan hartanya di dalam membantu dakwah ilallah barakallahu fikum hendaklah wanita salehah itu bersifat dermawan nah dermawan di dalam selama dalam mewujudkan ya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan segan untuk berkorban. Naam, dan itulah merupakan akhlak dari istri salehah yang dicerminkan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Naam. Dan juga di sini keutamaan beliau melahirkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau. Seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Khadijah binti Khuwailid. Kecuali satu Ibrahim ya dari Maria al-Qibtiyah. Selain dari itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra-putri beliau adalah dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha Naam, di dalam riwayat yang lain di antara keutamaan beliau Atta Jibril dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Atta Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idam au ta'amun au syarabun fa hidha hiya atatka faqra alaiha salam min rabbih azza wa jalla wa minni wa nashirha bi baiti wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhbin fihi wala nasabin suatu hari jibril alaihi salam pernah datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu jibril mengatakan ya rasulullah hadhihi khadijah ini adalah khadijah pada atatska ma'aha ina'un fihi idam. Khadijah mendatangimu dengan membawa makanan minumannya. Yakni dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa idza hiya atatska faqra alaihi salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Maka apabila dia datang kepadamu sampaikan kepadanya salam dari Allah Ta'ala dan dariku kata Jibril alaihi salam dan Bashir ha, berilah berita gembira kepadanya dengan rumah di surga dari istana-istana yang tidak ada keributan naam atau kerisauan tidak pula ada kelelahan di dalamnya barakallahu fikum Hadis yang mulia ini menunjukkan pula keutamaan kepada Khadijah istri salehah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Naam, dalam hal makanannya, minumannya dan yang lainnya tentunya. Nah, Maka dengan sebab itu Jibril menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala dan salam beliau kepada Khadijah bahwa beliau telah disiapkan rumah istana di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Barakallahu fikum. Maka ini juga faedah yang penting bagi para istri salehah dan dari para wanita al-muslimah untuk menjadi istri salehah, menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam di dalam melayani suami-suami mereka. Naam. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah binti Muzahim wa mra'atu fir'aun wa maryam ibnatu imran Naam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang paling afdal dari penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid dan juga Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Asiyah binti Muzahim yakni istri Firaun pada waktu itu dan Maryam ibnatu Imran Naam Maryam ibu dari Nabi Isa alaihi alaiha wa alaihi salam. Naam, inilah penduduk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari wanita-wanita salehah. Naam. Maka barakallahu fikum sangatlah banyak hadis-hadis yang meriwayatkan akan keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Naam juga dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha maghirtu ala imra'atin maghirtu ala khadijah wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalathi sinin lima kuntu asma'uhu yadhkuruha walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla an yubashshiraha bi baitin min qasabin fil jannah wa in kana la yadhbah asyata thumma yuhdiha ila khala'iliha nah di sini juga ada lafaz ya tambahan dari lafaz-lafaz sebelumnya yang kita bisa mengambil faidah darinya Kata Nabi sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Sungguh dia telah wafat tiga tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Naam, kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut beliau menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga Robnya menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar gembira kepadanya akan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan-perhiasan istana di surga ditambah lagi apabila beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing lalu beliau menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah maka beliau cemburu Barakallahu Fikum dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Khadijah selalu bersedekah kepada kerabat-kerabatnya. Naam. Maka ini juga tambahan keutamaan dari beliau radhiyallahu taala anha yakni bersifat dermawan. Tidak bakhil. Naam, untuk bersedekah ya secara khusus kepada suaminya dan kepada kerabat-kerabatnya menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu Ya, padahal beliau juga terkenal dengan kedermawanannya Aisyah radhiyallahu taala Sampai disebutkan oleh para ulama kita, sebagian para ulama kita, ya, kedermawanan kedua istri Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam yang mulia ini, Ummahatul Mukminin Khadijah dan Aisyah itu sulit dibedakan. Ya, kedermawanannya. Kalau Khadijah memiliki sesuatu, beliau tidak segan-segan untuk langsung bersedekah dengannya. Kalau Aisyah radhiyallahu taalaanha, ya beliau mengumpulkan, menabung, ya rezeki-rezeki yang diberikan, kemudian setelah terkumpul, kemudian beliau mensedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan perbedaan kedermawanan Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taalaanha seperti itu. Sehingga di sini juga faedah yang penting bagi para istri solehah nam untuk memiliki sifat kedermawanan dan menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya ya dan termasuk kerabat suami ya diantara hak-hak suami terhadap istri ya atau kewajiban istri terhadap suami sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Farkus rahimahullah hafizahullahu ta'ala dalam salah satu kitab beliau ya hukuk bainaz zaujain itu adalah wajibnya bagi para istri salehah ya berbuat baik kepada kerabat-kerabat suaminya dan menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat suaminya ya barakallahu fikum dan ini juga yang diamalkan oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala dan yang lainnya Naam. Sehingga ini keutamaan barakallahu fikum. <clears throat> Nah, kemudian juga diantara keutamaan atau kudwah dari kudwah Nisaul muslimat Dari contoh Tauladan dari wanita-wanita Yang soleha Adalah istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fatimah Astagfirullahaladzim Adalah istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al minkum uh, Istri Zubair bin al-Awwam radhiyallahu ta'ala Anha Anhu anha yaitu Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anha. Naam. Ya. Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau juga digelari dengan Zatun Nitaqaini. Ya. Beliau digelari dengan pemilik dua selendang. Naam, Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha ini salah satu kudwah ya, contoh yang paling baik untuk para wanita salehah bagaimana juhud beliau ya, semangat beliau di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini kenapa beliau digelari dengan zatun nitaqain Ya, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As Siddiq, ya, pada saat itu dikejar oleh musyrikin. Beliau bersembunyi di gua Thor, gua Thor atau Thor, ya, di Makkah. Siapa yang mengantarkan makanan kepada keduanya adalah Asma' binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sembunyi-sembunyi dari kaum musyrikin. Naam, dan jarak coba kita bayangkan jarak disebutkan para ulama kurang lebih 3 mil. Jaraknya beliau harus berjalan kaki mengantarkan makanan untuk ya Rasulullah bersama Abu Bakar yang sedang bersembunyi di Gua Thaur pada waktu itu karena dikejar oleh musyrikin. Naam. Tidak mengenal capek atau lelah 3 mil, 1 mil itu kurang lebih 1, sekian kilo 1,5 kilo, hitunglah kali 3, berarti 4,5 kilo ya berjalan kaki mengantarkan makanan suatu hari ya beliau merobek selendangnya Asma binti Abu Bakar Siddiq merobek selendangnya ya untuk menjadikan tali mengikat kantung tempat makanannya. Ya. Nah, untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar di tempat persembunyiannya ini di Gua Thaur. Maka Rasulullah SAW mengetahuinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan engkau di surga nanti dengan dua selendang. Ya, zatan niqataini sehingga beliau digelari dengan Zatun Niqatain Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha Demikian pula ketaatan beliau yang sangat tinggi terhadap suaminya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an Naam disebutkan dalam riwayat saking besarnya juhud dan ketaatan yang beliau curahkan kepada suaminya Zubair radhiyallahu taala anha al-mubasysyirin bil jannah beliau bukan saja melayani dalam hal makanan, minuman dan pakaiannya tapi juga melayani beliau dalam hal kendaraannya subhanallah sampai kuda Zubair bin Awam yang dipakai berjihad itu dipelihara diberi makan oleh Asma istrinya dicuci dan diberi makan Barakallahu fikum. Di sini juga terdapat dalil faedah bahwa kendaraan wajib dipelihara walaupun mobil. Hukumnya sama. Naam, wajib diberi makan dan dibersihkan. Ya, Asma binti Abu Bakar bahkan memikul biji-bijian untuk memberi makan kepada kuda suaminya itu sampai dipikul di atas kepala beliau dengan jarak kurang lebih satu mil ya atau lebih sampai di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menemui Asma sedang memikul biji-bijian di atas kepalanya. Rasulullah kasihan dan menawarkan untuk ditandu. Ya, ikut di kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada waktu itu beliau menolak. Apa sebab beliau menolak? Barakallahu fikum. Beliau menolak karena beliau mengetahui suaminya seorang laki yang goyur, ya, pencemburu. Sehingga beliau menjaga dalam rangka menjaga perasaan suaminya jangan sampai cemburu, maka dia menolak tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya bertemu dengan suaminya, dia menceritakan kepada suaminya bahwa di perjalanan saya bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW bersama sahabat. Beliau menawarkanku dan aku menolaknya karena aku menjaga ya engkau sebagai suamiku yang pencemburu. Aku takut engkau nanti cemburu. Karena di situ ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suaminya mengatakan, "Demi Allah, engkau ikut bersama Rasulullah aku lebih aku senang daripada engkau menolaknya." Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam Nabiullah maksum. Nah, Subhanallah, di sini menunjukkan kuduah dari wanita salehah yang begitu taat kepada suaminya bukan saja dalam hal melayani ya diri suaminya bahkan <clears throat> melayani kendaraannya pun sekalian subhanallah dan juhudnya dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai rela untuk berjalan kaki empat setengah kilo kurang lebih harus membawa makanan mengantarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Naam. Dan yang terakhir barakallahu fak barakallahu fikum Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan kuduah. Naam, bagaimana beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicela dan dicaci maki, diremehkan oleh musyrikin kufar ketika beliau sedang salat bersujud di Ka'bah mereka membuangkan ya, bangkai kotoran di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Fatimah masih kecil. Ya, beliau datang kemudian membela ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam di hadapan gembong-gembong musyrikin dan beliau tidak takut. Naam para ulama menyebut, menjelaskan bahawa beliau wanita yang pemberani. Naam. Ya, putri dari Ali bin Abi Thalib. Apa? Putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan hadisnya di antara afdal min ahlil jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membela ayahnya Nah, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di zaman kita sekarang, Subhanallah, ya zaman fitan, ya. Terkadang, ya bukan membela, ya ayahnya di dalam mengemban dakwah ilallah atau dalam membela al-haq ya justru menyelisihi bahkan mencacinya bahkan mendukung orang-orang yang mencela ayahnya sallallahu salamata wal afiyah ya ini diantara fitan barakallahu fikum ya fi akhir zamanina di akhir-akhir zaman kita yang kita hidup di, di zaman di akhir zaman nah yang tanda-tanda kiamat telah keluar sekian banyak dari tanda-tanda kiamat kecil barakallahu fikum ya yang susul menyusul nasallallahu salamata wal afiyah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kita semua dari berbagai fitnah dan menjauhkan kita semua dari hawa nafsu dan menjadikan kita memiliki semangat naam di dalam membela al-haq kita senantiasa berdoa kepada Allah keikhlasan istiqamah di atas al-haq di atas siratal mustaqim amin ya rabbal alamin wallahu ta'ala a'lamu bisawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akhiri dengan kafara majelis. subhanakallahumma wabihamdik syadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh